Lai ko arī cilvēki nedarītu, nejustu vai neteiktu, neuztver to personiski. Ja viņi saka, ka tu esi aburošs, tev ar to nav nekāda sakara. Tu pats zini, ka esi aburošs. Nebūt nav jātic citiem, kuri tev to saka. Neņem neko pie sirds, neko neuztver personiski. Pat ja kāds tvērtu pēc ieroču un šautu uz tevi, šis uzbrukums nebūtu vērsts personiski pret tevi. Tas, ko tu domā par sevi – nevienmēr ir taisnība. Tāpēc pārāk nepieķeries tam, ko saka tavs prāts. Prātam piemīt spēja sarunāties pašam ar sevi, taču tas ir spējīgs uztvert arī informāciju no ārpuses. Var gadīties, ka tu dzirdi balsi savā prātā un brīnies, no kurienes tā nāk. Tā var nākt no kādas citas realitātes, kurā mīt būtnes, kas ir līdzīgas cilvēka prātam. Tolteki šīs būtnes sauca par draugiem. Eiropā, Āfrikā un Āzijā cilvēki tās sauc par dieviem. Mūsu prāts mitinās arī šajā dievu realitātē. Tas dzīvo šajā realitātē un spēj to uztvert. Gara acīm prāts saskata un uztver šo jauno realitāti, bet taškārt pār prāts redz arī bez gara acīm, neapzināti. Mūsu prāts mīt vairākās dimensijās. Dažkārt mums prātā nāk domas, kas nerodas prātā, bet kuras mēs uztveram ar prāta starpniecību. Un mums jāizvēlas ticēt šīm balsīm vai nē, tāpat kā mums ir tiesības piekrist vai nepiekrist planētas sapnim. Mums ir arī tiesības neuztvert balsu teikto personiski. Prāts spēja nevien ar sevi sarunāties, bet arī ieklausīties sevī. Prāts tāpat kā jūsu ķermenis sastāv no daudzām daļām. Tāpat kā tu vari teikt, varu paspiest sev otru roku, tāpat tavs prāts spēja sarunāties pats ar sevi. Viena prāta daļa runā, otra klausās. Nepatikšana sākas tad, kad vienlaicīgi sarunājas tūkstošiem prāta daļu. To sauc par mitote. Vai atceries? Mitote ir kā liels tirgus laukums, kurā tūkstošiem cilvēku vienlaicīgi sarunājas un kārto savus darījumus. Katram ir savas domas, jūtas un uzskati. Visas mūsu noslēgtās vienošanās nevienmēr ir savietojamas cita ar citu. Katra vienošanās ir kā dzīva būtne, tā ir sava personība, sava balss. Vienas vienošanās ir pretrunā ar citām, un prātā izceļas īsts karš. Mitote dēļ cilvēki nesaprot, ko, kā un kad viņi grib. Viņi nespēja rast risinājumu, jo viena prāta daļa grib kaut ko vienu, bet citas kaut ko pavisam citu. Vienai prāta daļai ir iebildumi pret konkrētām domām un rīcību, kuru savukārt aizstāv cita prāta daļa. Šis mazās dzīvās, ar balsi apveltītās būtnes rada iekšēju konfliktu. Lai to atklātu un ieviestu kārtību šajā haosā, ko Toltek dēvē par mitote, mums jāveic pamatīga inventarizācija